tubabwira amwe mu makuru mwakurikiye ari amakuru menshi mwakurikiye mu bijyanye n'indero ubutungane uburimye umutekano politike ubudandaji eka n'ibidukikije n'ibindi byinshi twarabwiye makuru atari make mwarakurikiye ariko mu nkundi ndabibutse amwe amwe mu makuru twashoboye kubashikiriza mu bijyanye n'indero turabwiha iyo umugabo w'imyaka mirongo itatu n'umunani asaba gusubizwa ku ishuri nyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itatu ahevye kwiga mu mwaka wa gatandatu uyu muntu akaba ari wo muri komine kirimbi ntarangozi avuga ko yavyumviriye kubera abona ko ngo ibintu byose bisaba ubumenyi akifuza nawe ngo guheza amashuri yisumbuye mu by'umutekano w'umwigeme w'imyaka mirongo ibiri n'itatu ni ku mutumba ruganza komine matongo intara ya kayanza afungiwe mu gashugi polisi mu ntara ya hari kuva ku munsi wa mungu ayo makuru yemezwa n'ababanyi biwe n'umukuru mutumba amesha ko ari nyuma yo kubyara umwana agaca amuta mu kazu ka sugumwe agaca amuhohosha n'ibimanyu by'amatigura hari ku mugoroba ku munsi wa gatandatu mwari yakurikiye ayo makuru mushikanje bwiga leta ngo bugiye kurungika abakozi b'ikigo Ober kije kwegeranya amatagisi n'amakori mu masoko yose mu gisagara ca Bujumbura kugira hashingwe ibiciro byo gupanga ibibanza bibereye ivyo vyavugiwe mu nama yabaye ku munsi wa kabiri abasirikare badandaza bakaba basavye ko gushinga ibiciro byo gukota byo kwisunga ko ibibanza bingana naho ivyo bibanza nyene biba biri abanyagihugu mu gisagara ca kirundo bashikirije ko bateye umutima uhagaze n'abana babo abana nako babo ngo babangamiwe n'abana mu mabarabara babategera bavuye ku mashuri ibyo rero ngo bikaba ah, ubururu butangwa hafi akaba ariho ngo umwana bafashe barabasiga baca baramusaka ah, abandi babahigamwo amafaranga ibyo rero ngo bikaba byabaye mu mpera z'iyindwi turimwo hanyuma ikindi twabashikirije ni ikibazo kijyanye n’imbura ry'imbuto y’ibigori ubu kiri mu bintu by'umukuru w'igihugu ibyo byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu Everest ndayishimiye ku munsi wa gatatu aho yari muri komine ruhorore mu ntara ngozi yashikiriza amatari mushasha w'iyo ntara mukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba ko yakotesheje indege kugira iyo ibyo bibazo vyibura by'imbuto bishobore kunyaruka nabyo mwarabyumvise mu makuru twabashikirije umukuru w'igihugu nyine cy'u Burundi yaramenyesheje ko gutemagaza ubutegetsi mu Burundi bitagishoboka ibyo yabishikirije ku munsi wa gatatu hari muri komini ya Ruhororo intarangozi ariko himikwa amatari mushasha akaba yaboneye gusaba abarundi kwima amatwi abakwiregeza ibihuha bijanye no gutembagaza ubutegetsi akabahamagarira nyabuna kwijukira ibikorwa kugira ngo bagwanye ubukene mu makuru yandi mu kiganiro cy'abashikiranganji cyabaye kuri uno munsi wa gatanu eh, mu shikiranganje ubutungane yibukije ko inyamiraba imbi zose ko kizire ko hari umuntu apfungwa atagira idosiye ibyo nabyo nyine mwabyumvise mu makuru twabashikirije nuko rero mu gice umushikirije ku makuru atari make mwakurikiye kuri Radio isanganiro mwese rero murahawe ikaze yewe ndi umuntu witwa ndereyimana mba ngaha ku musaga ndereyimana ku musaga ego twabumvise igice mushikirije ku makuru mwakurikiye ace kuri radiyo isanganiro amakuru nakurikiye ku isanganiro n'amakuru y'uno munsi hmm. ku bashikiranganje yego nagira mu mbaze umushikiranganje w'amagara y'abantu hmm. yavuze yuko ngo twebwe genda umukukuruke ndi mu mutama mhm. kandi byabishyikirije mwumva yuko ngo imiti ngo tuvugwa gusa tuyironga ku buntu mm. mugabo jewe yego hariho umuti urashobora kumbwira yuko bashobora kumura umuti muri farumasi za mituweli amezi ane atanu bataragira komanda y'uwo muti mm-hmm. nkejo yego bonshi yejo nshasha mm-hmm. imiti itatu bari banyandikiye ko yose muri farumasi za za mituweli nta namwe uwo muti nawe uronse none wumva abanyahugira imana bavuga ngo ngo baratugura ku buntu nicyo mhm. eh. ngira ngo kumbure nuko ari ikibazo cyabajike imiti ugasa nk'iyo mwe mwifuza ntibonetse ariko ngira ngo urazi ko nabo ngira ngo bayituma hanze usanga kumbure nimba itarashika byoshika ko mwihangana eh, uwo mm. barateganya ko Bigirimana bashobora kumara amezi ane atanu batararonga uwo muti n'ubu mm. ayo mabo yose ndacyayafite ngaho mm, ngira ngo bivana nabo iyo bayisabye kumbure burazihagiye ibintu biva hanze biragorana yasinze vrema baraturabira kuko urashika bagaca bubika bo bagaca kubita kwikashe ngo genda kandi yeah. Mm. gito gutangaza nibo nyene bakurangira ngo genda urondere muri farumasi naka mm. eh. twizere yuko bajeje ico kibazo bavyumvise kumbure bazoraba ukuntu babatunganiriza iyo mitima mwifurije muyironke nuko nukomeza mwihangana mugira ijoro ryiza yego ryatwitse n'ibitungwa rero mhm. ibyo bintu ndiko ndaraba birantangaza cyane none ko se barundi avuga ngo turime mhm. none tuzurima hehe ko uyu mwaka ugize kabiri tudahaye turarima mm. none bari ko barategura integekanyo yo kuntu tuzobaho gute twebwe abenegihugu mm. yego yego murakoze ngira ngo ni kumbura ikibazo cyanyu kizodadanuka kirashobora kudadanuka ariko gitebye nka twebwe turi ko turishwa n'inzara hmm. yego ni ukwihangana kuko abijejwe ndazi ko barikora byumva babyumvise n'iby'umushinga we bayishuye kumbure bazora ukuntu mwebwe bene matungo mworoherwa kugira ngo ibintu bigende neza ego ariko rero ikindi kibazo numvise hmm. umwe yari karavuga ngo hmm. yahaye ngo eh, ngo yarahaye ngo umubonano ngo abo bantu baserukira amatongo baserukira bene ayo matongo mm. jewe mw'abo bantu narimwo hari ku munsi wa wa mbere wiyondo mm-hmm. ni ukuvuga ko nta jambo rimeze neza ry'ihumure twavuyeho dutoye cyangwa twumvise mm. ariko uyu munsi yavuze ko ngo yarahaye ngo yarahaye ngo umubonano ngo abantu baseruke ayo matongo njyewe mbere byanantangaje cyane mm. ni hamwe nyine twebwe abenegihugu batoye ntitutagira aho tuvugira mm. ariko igikuru k'uyu mubonano mwawuhawe kumbure ngira ngo naho muba mutashimye inyishu yabahaye ariko igikuru ko mwakiriwe hanyuma mukaganira n'ibindi rero twizere yuko bitahagariye aho ngira ngo bazusubira babatume kumuvugane mwo muba mwizeye ariko yego ntibasangira ngo kwa bari ku iradiyo y'isanganiro yego ni ku isanganiro y'isanganiro eh, hama izina ryanje ah. nitwa na cinayisanze yego muherereye ndabumva muherereye hama icyo nagomba mvuge ku nkuru zaciye aho mhm. yego hama rero nkaba nagomba kuvuga ku bijyanye n'ibijyanye n'imbuto yavuze yuko kumbure abarimyi babaye abahava bararima ku bwinshi bakurikije ku kivugo cy'umukuru w'igihugu mm. nkaca niyumvira nti none isi y'uburundi yoba yaragutse ku buryo umushyikiranganje adashobora kumenya ati hakenewe imbuto zingana uku z'ibigori cyangwa z'ibiharage mhm. ashobora kuvuga yuko boba harabayeho benshi boba baravumbuye ibanga cyangwa boba barakurikiye icivugo cy'umukuru w'igihugu kugira ngo babe benshi barime mm. nagira ngo nk'umushyikiranganzi agejwe gukurikirana ibikorwa bya leta cyangwa eh, kuba yoshobora gutorera umuti na cyane cyane mu gisata arongoye mhm. yategereza kumenya ati uburundi bufise siperifisi ingana uku mhm. hakenewe imbuto ingana uku mu gihe cy'agatasi cyangwa eh, mu gihe kishyira iki mhm. icyo rero sinahavuye jyewe ndagitomorekerwa ko cyane iyo kidutomorera mm. ikindi nacyo yego ta nduga ku ijambo ego hama ikindi nacyo ni ikijyanye n'inyishyu yatanzwe n'umushyikiranganje tweziwe iwe mm. aho avuga yuko kumbure yoba eh, hariho abanyagihugu bashyiramo uruhara hakabamo n'abarongoye bashyiramo uruhara nabo nyine mm. aribo bayina bazane nta mhm. niyumvira nti none ko haba hariho eh, abantu bidoga bavuga yuko ubutungane kumbure budashobora kubatunganiriza neza none umwene gihugu atazi n'itegeko warindiriye icyo ashyikirizwa niwe yogira uruhara usumbya uwabyigiye ni benshi cyane rwose n'ubu turabona bashobora hama mm. eh, reka mbere ku kuri iriya byaba umuntu w'urubanza ariko aravuga mm. eh, jeno mvuga yuko mu bisanzwe ahantu iyo ahantu bapfa abasirikare n'abanyagihugu mm-hmm. arakwiye kuraba mbega ineza y'umunyagihugu nayo umusirikare ahembwa amafaranga avuye mu munyagihugu muto muto ashoye eh, intuzenya agatoka agatanga ikori ry'amajana abiri cyangwa ry'igihumbi mm. oh, utwahinze twose kandi nawe akabaho mm-hmm. biradakwiye kubikora abanyagihugu bakabakomeza amatongo yabo mm-hmm. na igihe mu burundi tubona ibintu by'imfungwa bisigaye byabaye ndase mm. ariko rero sindabyumva nanjye ko abantu bosumbwa n'inka burya inka umuntu ayishoye arimo arasuma ayijya umwanya muto mugabo ari aho hantu ayiragira abishyira mu munini cyane mm. icyo mbona bakwiye kuraba rero ahantu ntihagire n'umarenganwa Mm-hmm. ariko umugabo bakaraba ineza y'umunyagihugu mutoya nawe akareka kuhahombera mm. kandi wa musirikari karahembwa ariko aronka ibikenewe byose kandi abiroswa n'umunyagihugu muto muto kubera amakori mm. eh, hama ikindi naco ndabumva duga ku ijambo ikindi naco muri iki kiganiro nagira nshimire abashikiranganje ko bishikiye ku rubuga uno munsi bakajya guhiganira abanyagihugu mm. n'abamenyeshamakuru mm-hmm. mugabo rero hari ikibazo umushyirange w'ubutungane byewe ntabwo runokewe ko cyane yavuze ati hariho igihe umuntu ashobora kwezwa ngo arekugwe ariko ugasanga asohotse hanze yohunga umutekano we woba nabi cyangwa akajya kuwuhungabanya tuba tuba turamugumijeyo none mu gihe bavuze ngo subira indani mhm. bakugaranira indani umwaka ugahera urenga ataca baramubarira nkumva bo bamweretse ngo ah, uwo mwaka urengeje yagirizwa iki mhm. fata ko ari umukozi wa leta basi dufate yego bakamusubizayo yari aciriwe amezi atandatu atarashika baca bamurekura mm. amatisubizayo umwaka wahera ngo ngutahe baramufuse mu kazi mm. ntibamweretse irindi kosa rindi yagirizwa rindi ngo ariburanire mhm. ayikosa koresha kuri bande rero bareke baze batubwiza ukuri nivyo byiza twebwe dutahurigwa ku bwabo kubera nibo bize amategeko yego mugabo aho ntabwo none bakambwira bati ibintu bimeze uko mhm. hama ikindi naco yego Eh, ku mushikiranganji w'amashoko ntanganguvu mhm. jewe namukurikiranye aravuga ikibazo cy'amazi yuko amazi ngo babana make cyane mm. ngaruka yuko turi ko duhurumbira turi muri afurika y'ubuseruko yego hashobora kuza umunyakenya iwabo amatara adacika mhm. atinzanye umutahe ngaha mu burundi mugabo usabwa yuko amatara yaka aboneka ijoro n'umutaga mm. atigera acika mhm. icyo kintu cy'iwanjye nzanye gukoresha ni amatara nimba acitse iminota mirongo itatu iki mm. kiba gipfuye yego yuko atamunyagihugu w'umurundi yose aguhohoterwa ashitse muri kenya cyangwa ashitse hehe mm. kubera jewe amatwa nsumira ayo umukenya w'umugenzi aba yavuze ati twebwe uzitse ikarangamuntu ikozwe mu bwa none mm. urinjira mu buganda urinjiraho nta ngorane mugabo mu ukeneye kwinjira muri kenya ngo winjire mu bindi bihugu urarondera ibintu ikatasi ugacoka mm. kubera dufite indangamuntu zidakoze mu buhinga bwa none mhm. barazozikora zituzimbe yego kuwuburimye n'ubworozi mm. ni iki kivuga ngo imbuto abarimyi babaye benshi mm-hmm. e, kumbure nta kivuze mugabo kumbure ndagishimangire ubugira kandi mm. nibaza yuko abarimyi babaye benshi isi mm. itabaye uburundi butara butigwijije kabiri mhm. ni bwa bundi nyine kandi isi eh, ndimwa isanzwe izwi mm. rero mu gihe hageze nk'irima nk'ubu tugeze mu irima ry'itera ry'agatasi mhm. haba hari imbuto zategekanijwe zishobora gukwira eh, ubu burundi ku mm. isi ndimwa mm. hama eh, kuri uyu nawe w'ubutungane mhm. nibaza yuko urubanza rutomara imyaka mirongo ibiri n'itanu mhm. hama ngo rwitwe ngo umuburanyi ngo niwe yarushizemo inkomezi mm. bivanye n'uko yasimangiye ku ijambo rivuga ngo ngo tuzobona gushikira mhm. none ko igihe umwana adasumba se wosigura gute ko umuburanye ari we yovuga ngo uruzomara imyaka mirongo ibiri n'itanu mu gihe umucamanza wewe abona ko dushobora gushikana iyo myaka mirongo ibiri n'itanu mm. kuko baba bamushyikiriye ngo aheze abatunganirize mm-hmm. hama habeho utsindira ibi cyangwa uwutsindwa kuri ibi mm. nimba arabavukana bakabwabura iryo tongo yomara imyaka mirongo ibiri n'itanu anselme irambona niyo turi kudufasha mu biga bw'ibyuma ijwi mwumva ni jean marie mayonga mu mwanya n'amakuru ya nyuma avugwa muri migwi kirundi isura mwese ndabifuriza kugira ijoro ryiza ibiganiro kuri Radio isanganiro birabandanya